bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. <coughs> Albatta biz Qur'oni Karimdagi bir oyatni yodimizga olmoqchimiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Alloh subhanahu va taolo A'rof surasini 6-oyatda marhamat qiladiki, albatta biz payg'ambar yuborilgan payg'ambarlar yuborilgan ummatlarni va yuborilgan payg'ambarlarni albatta biz so'raymiz deb Alloh subhanahu va taolo mana bu A'rof surasida marhamat qildi. Lomi ta'kid va nuni ta'kid bilan Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, ummatlarni va ularga yuborilgan payg'ambarlarni biz albatta so'raymiz. Ya'ni mana bu Alloh subhanahu va taoloni <clears throat> ta'kidan aytayotgan savoli qiyomat kuni albatta sodir bo'ladi. Imom Tirmizi rahmatullohi alay o'zlarini hadis to'plamlarida qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo Jibril amindan men senga yuklagan vazifani ya'ni vahiyni, risolatni yetkazishlik, ya'ni omonatni yetkazishlikni qanday bajarding deb Alloh subhanahu va taolo farishtalarni sayyidi Jibril alayhisalomdan savol qilar ekan. Shunda Jibril alayhisalom men bu omonatni payg'ambarlarning sayyidi Muhammad va sallamga yetkazdim deb javob berar ekan. Shundan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ralar ekanlar ki senga yetkazilgan omonat, ya'ni risolat nima omonatini nima qilding deb so'ralgan vaqtida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolo o'zini roziligini e'lon e'lon qilgan o'zlarini ashablari, muhojir va ansorlarga yetkazganliklarini javobini berar ekanlar. Shunda Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonidan omonat yetkazilingan sahobiy muhojir va ansorlardan so'rar ekanki, sizlar bu omonatni nima qildinglar der ekan. Shunda sahobalar aytishar ekanki, bu ya Robbimiz seni bu savolingga yer yuziga titilib ketgan bizni qabrimizni qabrimiz o'zi javob deb javob berishar ekan. ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin 100 mingdan ortiq sahobalar qolishgan bo'lsa, shular mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qabul qilgan omonatni butun yer yuziga tarqatishlik uchun nima qilishdi? Makka va Madinani Jaziratul Arabni tashlab chiqib ketishdi. Hatto bular Sibiriya deb ataladigan hammamizga ma'lum bo'lgan eng sovuq doimiy ravishda muz qish bo'ladigan o'lkalargacha yetib borishgan ekan. Muarrixlarning aytishi bo'yicha 25 ta sahobaning qabri Sibiriyada bor ekan. Endi bu eng sovuq joylar. Bu yog'i Afrikaga eng issiq joygacha bular yetib borishdi. Bu yog'i Andalusga yetib borishdi. Hatto Kanadaga, ya'ni ana shu Amerikaning qo'shnisi bo'lgan Kanadagacha yetib borishgan ekan. shu Alloh subhanahu va taolo tomonidan beriladigan savolga aytishar ekanki, bizni yer yuziga sochilib ketgan qabrlarimiz ya Robbimiz qabul qilgan omonatimizni nima qilganligimizga javob berishar ekan. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, payg'ambar yuborilgan ummatlarni va ularga yuborilgan payg'ambarni, payg'ambarlarni albatta biz so'raymiz deyapti. Nima haqida so'raydi? mana shu yuklangan omonatni yetkazganlik haqida so'raladi. Bu yerda so'ralayotgan Jibril amin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar Ana endi mana bu hadisdan va mana bu oyatdan biz o'zimizga xulosa chiqaramizki, albatta biz ham so'ralamiz. Albatta biz ham so'ralamiz. o'zimizni yelkamizga yuklatilgan, bizga yetib kelgan omonatlar bor. Qur'ondan, hadisdan, siyratdan, sahobalar hayotidan ularga nima farz qilingan bo'lsa, sahobalarga bizlarga ham shu farz qilingan. Ularni Allohning huzurida nima mas'uliyati bo'lsa, bizda ham shu mas'uliyatimiz bor. Magar ham o'sha qodir bo'lish shartligi bilan o'sha bir kishi boy bo'lsa zakot beradi. qodir bo'lmasa zakot bermaydi. Hajga bir kishi qodir bo'lsa boradi, bir kishi qodir bo'lmasa bormaydi. Ya'ni payg'ambardan qabul qilib olingan sallallohu alayhi vasallam omonatga sahobalar qanday javob bersa, biz ham shunday javob beramiz. Biz ham shunday javob beramiz. Shuning uchun ham mana bu so'raladigan savolga har birimiz javobimiz tanlab qo'yishimiz kerak. Sizlarga shu din silsila silsila zanjir zanjir bo'lib yetib kelgan edi. Nima qildinglar degan vaqtida savolga javob berishimiz kerak. Bizni hayotga kelgandan bo'lgan maqsad va mana bu dinni bizga yetgan yetkazilingandan keyin bizni endi bu dinni barobarda qiladigan vazifamiz aniq va Nima qilishlik? Allohning dinini yer yuziga yoyishlik. Allohning dinini yer yuziga hokim qilishlik. Allohning mulkida din hokimiyatini, Qur'on hokimiyatini o'rnatishlik. Mana bu vazifa uchun har bittamiz nima butun kuch-quvvatimizni sarflashimiz kerakda. Mana bu vazifani bajarsakgina haligi savollarga javob berishimiz mumkin. bo'lmasam javobimiz topilmaydi birodarlar. Shuning uchun aytib o'tayapman, hammamiz ertaga qiyomat kunida Robbil Izza taraf tarafidan savolga tutilamiz. Mana bu bizga berilgan omonatlar haqida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, Sizlarni har biringiz ra'isiz. Ya'ni cho'pon misoliga o'xshatdilar Rasululloh sallam o'zingizni ra'iyatingiz haqida so'ralasiz. Har biringiz kullukum. Ya'ni har biringiz Allohni huzurida so'ralasiz. Har kim nimaga qodir bo'lgan bo'lsa, namoz o'qishlikka bo'lsin. Agar shu namozni o'qishlikka qodir bo'lib namoz o'qimagan bo'lsa, Buni haqida Allohning huzurida u nima savolga tutiladi? yoki boshqa Alloh farz qilgan ibodatlar, shu jumladan mana hijrat, jihad, ya'ni juda ko'p ummatga nasib qilmagan narsalar bizga nasib qilgan. I'dod, jihodni farzligini bilishliklar, bular haqida hammasi to'g'risida biz so'ralamiz. Biz bular haqida so'ralamiz, birodarlar. Vaqtiki Jibril so'raladi, Rasululloh sallam so'raladi, <coughs> sahobalar so'raladi, biz ham so'rovga, savolga tutilamiz. Shuning uchun har bittamiz mana bu savolga javob tayyorlab qo'yishimiz kerak. Savolga javobni tayyorlab qo'yishimiz kerak. Albatta alhamdulillah mana bu vazifalarni sahobalar biz siyratdan o'rgandik, sahobalar hayotdan o'rgandikki, to'la to'kis bajarishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topganlardan keyin sahobalar va ularga ergashgan tobiinlar qisqa muddatda juda ham qisqa bir muddatda ya'ni 10-12 yil mobaynida bular nima qilishdi? Rum, Fors mulklarga yetib borish, hatto Ozarbayjon Ozarbayjonga Hazrat Umar vaqtlarida Ozarbayjon fath bo'ldi. Ya'ni juda ham qisqa fursatda mana bu dinni ular nima qilishdi? Yer yuziga yoyib ulgurishdi. Yer yuzini fathini ular qo'lga kiritishdi. Biz ham bugun Allohga hamdlar aytamizki, mana shu dinni g'amida bizlarni ham mujohidlarimizni qabrlari dunyoni juda ko'p yerda qolgan. Chechenistonda bo'lsin, Qirg'izistonda bo'lsin, Tojikistonda bo'lsin, Afg'onistonda bo'lsin, Pokistonda bo'lsin, alhamdulillah. Ya'ni qiyomat kunida mana bu qabrlar inshaalloh bizni sizni foydamizga hujjat bo'ladi. Chunki insonlar o'zini qornini g'amidan tashqariga chiqa olmayotgan bir vaqtda o'zini oilasini yidirish, ichirish, kiyish g'amidan bo'sh vaqt topa olmayotgan bir vaqtida dinni g'amida yurganligimizga Alloh taologa shukr qilishimiz kerak, birodarlar. Chunki Alloh subhanahu va taoloni bizlarni yaratishdan maqsadi o'zi shu. O'zi shu maqsad. Alloh subhanahu va taolo bizni hayotga yeyishlik, ichishlik faqat bir zurriyotlarni ko'paytirishlik uchun emas, balki din uchun yashashlik, dinni hokim qilishlik uchun yashashlik uchun Alloh taolo bizni yaratgan. Aytib o'tdim, qandayki sahobalarga Nima ularning yelkasiga farz bo'lgan bo'lsa, biz yelkamizda o'sha farz. Ba'zi bir kofirlar borki, Qur'on 1400 yil oldin tushgan, o'sha davrda hukm qila olgan, bugungi kunda hukm qila olmaydi degan nauzubillah kofir bo'ladigan kalimani ishlatadi kofirlar. Ya'ni Qur'on qiyomat kunigacha butun insoniyatni mushkulotini shu Qur'on hal qiladi. Qur'ongina hal qiladi. Bu Qur'onni kim hokim qiladi yer yuziga? mu'min musulmonlar, mujohidlar hokim qiladi. Shuning uchun ham biz birodarlar o'zimizni mas'uliyatimizni, vazifamizni esdan chiqarmasligimiz kerak. Nimaga hayotga keldik? Nimaga hijrat qildik? Nimaga jihad qilyapmiz? Buni bir lahza ham esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Bir lahza ham esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Allohga hamd aytaylikki, bizlarni ana shu butun bir ummatni g'amida yashaydigan, butun bir islomni g'amini yeydigan mu'min musulmonlardan qilib qo'yibdi Alloh taologa hamd aytishimiz kerak. Juda ko'p o'lkalarda millatlar bir ozodlikni qo'lga kiritishlik uchun yoki biror bir mulkni faqatgina ozod qilishlik uchun qancha-qancha zahmatlar chekadi, qancha-qancha qonlarini beradi. Ular uchun o'sha o'zini bir muayyan chegaralangan nima muhit yo mintaqaga nima o'zini kuch-quvvatini sarflaydi. Va juda ko'pchiliklar nima oxir oqibatda ana shu mulkni omon saqlab qolishlik uchun yoki ana shu millatlarni, qavmlarni saqlab qolishlik uchun kofirlar bilan kelishuv qiladi. Allohga hamd aytaylikki, bizlarni Alloh taolo ummatni g'amida, islom dinini umumiy g'amiga shirik qildi. Bizni Alloh taolo shunga hamd aytishimiz kerak. Shuning uchun ham birodarlar biz hargiz o'zimiz vazifamizni esdan chiqarmaylik. Chunki bu yo'l juda ham xatarli yo'l. Juda ham mashaqqatlarga to'la yo'l. Bu yo'lga hidoyatlanishlik bir ne'mat bo'ladigan bo'lsa, bu yo'lda istiqomat qilib qolishlik boshqa ne'mat, birodarlar. Doim aytganmiz, bu yo'lga bizdan oldin juda ko'p insonlar chiqqan, bizdagidan ham chiqadi. Lekin hammaga istiqomat nasib qilmaydi birodarlar. Biz tanlagan yo'lni tabiati ikki xil tabiati bor. Mashaqqat va farog'at, osonlik. G'alaba, mag'lubiyat. Ochlik, to'qlik. Mana ikki holat bor. Bu kurash yo'li ikkita tabiati bor. G'alaba, mag'lubiyat. yoki baraks mag'lubiyat g'alaba. Mana shu ikki holat bilan Alloh taolo doim mujohidlarni o'zi imtihon qilib boraveradi. Mashaqqatlar bilan bir miqdor insonlar imtihondan yiqilib qolaveradi, mashaqqatga toqat qila olmasdan. Mashaqqatlar tugab, farog'atga chiqib, erkin eminlikka chiqib, g'alabaga chiqqanda bunda ham insonlar to'kilib qolaveradi. Ikki holat ham imtihon. mashaqqat, misol uchun ochlik vaqtida inson xohlasa ham, xohlamasa ham sabr qiladi. Lekin ana endi to'kin sochillikka chiqsa-chi, bu narsa endi unda agar Allohdan taqvo qiladigan bo'lsa, mana bu erkin emillik, mana bu to'kin sochinni Allohning diniga xizmat qildiradi. Ba'zi bir insonlar aytadiki, men shuncha chekkan mashaqqatimni mukofot shu deydi. en ko'p mujohidlarning g'alabadan keyin büzülüp ketishligi nimadan boshlanadi? Mana shu unga berilgan ne'matni boshqacha talqin qiladi. Men mashaqqat chekdim shuncha tog'larda yurib, endi bu meni mükafatım deydi. Bu eng katta xato ko'p mujohidlardan sodir bo'ladi. Ya'ni ikkita holatda ham esankirab qoladi. Ba'zi insonlar keçid olmayadı yo'l tashab ketadi. tog'larda yurish mashaqqatga. Ba'zi insonlar tog'mi tog', tog'mi tog', tog'mi tog' yurib g'alabaga erishgan vaqtda o'zini yo'qotib qo'yadi. Ana endi chiqaramiz chekkan mashaqqatimizni. Ya'ni ikki holatda ham biz uchun qattiq imtihon bor. Mo'min kishi nima deish kerak? Har ikki holatga tushgandan bu meni Robbim tarafimdan menga qilinayotgan imtihon deb bilish kerak. Ikki holatda ham. Erkinlikka chiqqan bo'lsa, nima? Bu endi o'zini nima deb bilish kerak? Endi menga boshqacha imtihon boshlandi deb bilish kerak. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh bu kishi Xulafoi Rashidin al-Mahdiyindan bu kishi 98-hijriydan 101-hijriygacha 3 yil xalifa bo'lgan ekan. xalifa bo'lishdan oldin bu kishi Madina ko'chalaridan o'tib ketsalar, hidi bu kishi o'zini tanasiga sepgan hidi nima? Butun ko'chani tutib ketar ekan. Bu kishi xalifa bo'lib tayin bo'lgandan keyin hayoti umuman o'zgargan ekan. Hayoti umuman o'zgargan ekan. Shunaqangi yig'lar ekanki, bu kishi mahalla kuyidagi atrofdagi qishloqdagilar nima qilar ekan? xalifani uyida biror musibat bo'lib tushki deb to'planib kelishar ekan. Shunda ayollar chiqib aytar ekanki, xalifa Allohdan qo'rqib yig'layapti deyshar ekan. Va 3 yillik xilofatlik vaqtlarida bu kishini aytishadiki, ya'ni hayotini hammasini Xoliqqa va xalqlarga sarflagan ekan bu kishi. Zakotlarni ko'chalarda olib yurilar ekan, kim zakot oladi deb hech kim zakot olmas ekan. Hatto bu kishi to'g'risida bir zarbul masallar o'lgan ekanki, shunaqangi adolat 3 yil mobaynida. Shunaqangi adolati bo'lgan ekanki, ya'ni zarbul masallar qilingan ekan ba'zi ulamolar tarafidanki, bo'ri qo'y bilan yonma-yon turib suv ichar deb zarbul masal qilishgan ekan. Ya'ni zolim zulm qila olmagan ekan hech kimga. Hatto shunda bir rivoyatlarni qilishar ekanki, zarbul masal qilib bu kishining adolati haqida shu cho'pon o'zini hayvonini sahroga qo'yib yuborar ekan, bo'rilar jur'at qilmas ekan bu qo'ylarga hujum qilgan. Bir cho'pon borib qo'ylarimdan bir nechasini o'zini qurbonlik uchun Edil Adhoga olib kelaman deb borsa, qo'ylarini hammasini bo'rilar tilka pora qilib tashlagan ekan. Shunda bu kishi hukumatda biror bir mushkilot sodir bo'lishi kerak. Ya'ni xilofatda biror bir mushkilot sodir bo'lish kerak. Bo'rilar qo'ylarga bunchalik jur'at qildi. deb turib shaharga qaytib kelgan ekan. Shaharga qaytib kelsa, ko'p odamlar to'planib turgan. Ha, nima gap? Sizlar nima qilmoqchisizlar bu yerda? halifenin xalifaning joyiga yaqin joyda odamlar to'planib turganda, "Yo, biz bir yerge ta'ziyaga kildik, janozaga keldik. Xalifa vafot qildi." degan vaqtda bu kishi aytganki, "Men sahroda bilgandim. bu voqeani. Ya'ni bundan bir zarb masal nima? 3 yil mobaynida qilingan xilofat shunaqangi bir adolatli xilofat bo'lgan ekanki, zolimlar mazlumlarga jur'at qila olmagan ekan. Ya'ni shunda hatto ba'zi ulamolar zarbul masal qilingan ekan. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan gapim kishi ana endi men xalifa bo'ldim deb turib inson xalifa bo'lgandagi uni qo'li sal uzayadi ko'p narsalarga. Lekin mana bu uni nima mas'uliyatini ko'paytirgan. Shunaqangi qattiq yig'lar ekan bu kishi kechalari turib aytdimki, atrofdagi qo'ni-qo'shlar to'planib kelar ekan, xalifaning uyida biror musibat bo'ldi. Sahobalar hayotini ko'rsagan, ular shunaqangi futuhotlar, g'alabalar bo'lsa, ularda yig'lash ko'paygan. Ularda Robbisiga zora qilishlik ko'paygan. Bugungi kunda juda ko'p o'rinlarda nima? ko'p mujohidlar uzoq yil tog'larda jihad qiladi, jihad qiladi, mashaqqat chekadi. Shaharga tushadi-da, davlatda fosid bo'lib yoki mufsid bo'lib keladi. Shuning uchun ham mana bu biz yo'limiz, birodarlar. E'tibor beraylik. O'tganlarning tajribasini biz ham boshimizdan tajriba qilib ko'rmaylik. Mashaqqat kelganda ham sabr qilishlik va kenglikka chiqqan vaqtida, g'alabaga chiqqan vaqtida ham sabr qilishlik. Bu sabrni shartlaridan bittasi. U faqat haligi musibatga sabr qilishlik, mashaqqatga sabr qilishlik, u sabrdan bir sabr xolos. Lekin anaqangi kenglikka chiqqan vaqtida ham biz nima sabr qila olishimiz, ya'ni o'zimizni tuta olishimiz kerak. O'zimizga paydo bo'lgan imkoniyatlarni dinni oliy qilishga sarflashimiz kerak. Mana bu nasihatlarimdan bu yo'li tabiat shu. Bu yo'lni tabiati shu birodarlar. Shayton ikki holatda ham bizni nima qiladi aldaydi. Shayton ikki holatda ham bizni vasvasa qiladi. O'sha Imom Imom Hanbal rahimahullohni vafotlaridan oldin ustilarida shogirdlari turib u kishiga shu kalimani o'qib turishgan vaqtida bu ustoz aytar ekanlarki, "Yo'q, bu gapga hali erta" der ekanlar. keyin o'zini hushlariga kelganda aytishgan ekan biz sizga kalima o'qirdik siz hali bu gapga erta deb rad qilardingiz deganda yo'q men sizlarni gapingizni eshitmadim ustimga shayton kelib o'tirdi aytdiki yo imom men sen meni yenga olmading ya'ni men senga mag'lub bo'ldim deganda men aytdimki yo bu gapga hali erta hali hayot tugamadi ki men seni ustingdan g'olib keldim desam o'sha boshqa bir solih kishidan bir kishiga shayton kelib turib, men xudoman, sen meni payg'ambaring, payg'ambarim bo'lding degan vaqtda bu kishi ey shayton deb quvlab solgan vaqtida keyin aytgan ekanki, men sendan oldin qanchasini aldagandim, seni iymoning mustahkam ekan deganda yana quvlab solgan ekan. Shayton endi bu darvozadan keldi endi. U holatda ham keladi, bu holatda ham keladi. Shuning uchun shaytonni pichog'i ikki taraflama ketadi, birodarlar. Gunoh qildira qildirtira olmasa inson ki eh, "Hey, seni takvayın kuchli odamsan" dedi. Sen zo'r odamsan dedi. Inson bunga aldanadi. Shuning uchun ham fi diyen chiqqanmiz degan gapimiz bor, şu Kelini shu gapimizga sodiq qolaylik. o o'sha rohib uydan baltasını ko'tarib chiqdi. daraxtga sig'inilyapti ekan. Shu daraxtni kesib tashlayman dedi. Shayton yo'liga chiqdi. Qay ketyapsan dedi. Hey odamlar Allohni qo'yib daraxtga sig'inyapti, men shu daraxtni kesib tashlayman. Shu shayton aldashib boshladi. Sen payg'ambar bo'lmasang, sen bir rohibsan, bor ibodatingni qilib obidsan, ibodating senga nima dedi? Yo'q, men buni qo'ymayman. Oxiri Oxirgi ikkovsi mushtlashdi, janjallashdi, yoqalashdi. Shayton bir keksa kishini suratda kelganda bu yosh rohib uni urdida nima qildi? Yiqitdi shaytonni. Keyin u shaytonga yalinishga tushdi. Kel, mayli meni qo'yib yuborgin, men nima qilaman? Senga har kuni ikki tilla tanga qo'yib ketaman yostig'ingning tagiga. Sen hammaga muhtoj bo'lib yashaysan, kel shu pulni ham sarflagin, odamlarga ham ey infoq qilgin. Evaziga faqat shu daraxtni kesmagin dedi. Pulga aldandi u. Ikki tilla tangaga. Bir kun qo'yib ketdi, ikki kun qo'yib ketdi, uchinchi kuni qarasa yostig'ini tagida yo'q. Yana boltini ko'tarib chiqdi. Boltini ko'tarib chiqdi, cho'p tashlama shu daraxtni. Yana shayton yo'liga chiqdi. Oxirjandalardan yoqalashdi. Bu safar endi shayton uni urdi. Shunda bu hayron bo'lib tagida turib aytdiki, "E, men o'tgan safar seni yiqitgandim, keldim, bu safar sen meni yiqitding." Shunda shayton aytdiki, "Sen o'tgan safar Alloh uchun chiqqanding. Bu safar o'sha tangani qo'ymadim senga, shuning uchun achchiqlab chiqding. Shuning uchun sen mag'lub bo'lding." bizni ham shayton mana bunaqa yo'llar bilan aldaydi. Shuning ko'p hushyor bo'laylik. Aldanib qolmaylik. Toyinki oxirgi maqsadimizga yetib olishlik. Oxirgi maqsadimiz nima? Allohni rozi qilishlik, jannatga kirishlik. Jannatga kirmagunimizcha biz o'zimizni xotirjam bilmasligimiz kerak. Shuning uchun mana men eslataman birodarlar, yo'limiz uzoq, mashaqqatli, qiyin. lekin doim mashaqqatli emas? Bir safar Badr, bir safar Uhud. Bir safar Badr, bir safar Uhud. Shunaqa bo'ladi. Tonki adashib qolmaydi. Biz ko'p o'tirib o'zaro gaplashamiz. Afg'oniston mujohidlari nima bo'ldi? Tojikiston mujohidlari nima bo'ldi? Ular ham rosa mashaqqat chekkan odamlar. Chekmaganmi? Ko'p chekkan. Shuning uchun Alloh taoladan chiroyli oqibatni o'zimizga so'raylik. va mana bu tanlagan yo'limizni Allohdan ana shu ikki holatda ham o'zi bizlarga rahm qilishligini va istiqomat so'raylik. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topa olmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.